Ba, esaten nizuen bezala, Germen eh, Blezio Amnistia Internazionaleko kidearekin itzeiteko parada hartuko dugu rengo minutuetan, eta jada telefonaren bestaldean daukagu, arratsaldeon Germen? Bai, zuri ere, Miken, eta entzule ere. Eta gaurkoan, e, ba, kontu desberdinak ekartzen dizkiguzu, alde batetik aktualidadean dauden e, pare bat kontu, eta baitare, ba, deialdi batzuk Amnistia Internazionalak e, zabaldu nahi dituen. Aktualitatearekin hasiko gara bai berdin. Eh? gai batzuen baztertzen zen da soberalitake aipatzeko. bon, bi gauza aktualitatean. Nen joan den uh, emankizunean aipatu kasu batzu uh, frantziaz uh, amistik uh, duen duen uh, txosten batean Eh, bost kasu, bost pertsona hilak eh, eh, poliziak atxilotzean. Ara, eta segitabat izan da, bi, bi aipatu bereziki, bi kasu, e, aliziri eta gaztena ogoita bi urte zituen hilzean hakim hajimi. Eta segitabat izan da. Urtarilean, lehenik aliziri zaharrena bera, ziruro boita bedeatzi urte zituen, medelarik. Eta beraz, um, eh, amnistik ateratu du uh, eh, eh, nola ikan, ba, brentzea gidi bat, eh, hortaz. Eta beste azede, zenta uh, amnisti argitu adago, zenta prokuradoreak, pontuaz uh, iriko prokuradoreak, galdek baitu, euh, ez segitzea, ez hausirik euh, egitea, non lieu frantzisez, euh, haipatzen, eh, ez segidarik emaitea, eh, kasu horren zat. Eta orai, euh, amnistik, beraz, harriturik, erreiten du, beha dela bakarrik juiaren uh, eh, instrukzio juiaren lanaren beha eta inkesta uh, sakon bat eta impartial bat eh, egin dezan eta ere amnestik bere sustengua uh, ekartzen du familiari, aliziriren uh, familiari eta ere uh, komite bat bat da verite justiz por aliziri beraz bere sustengoa ekartzen diote. Hori da lehena, eh, beraz, orai, eh, berda, egon eh, zer gertatuko den, hortaz, akimajimi zen gazteena. Ogoita bi urte, hil e, zelarik, graz idian, poliziaren eskoetan zelari, binan, kalean, ebaziren asko e, lekuko. Eta hauzia, asida, hortarilean, amaseian, duan den, duela somaitegun, amaseian, amaseian, eta hemen sortzian uh, eh, eh, prokuradoreak galdekin ditu sonbait uh, eh, hilabete trexo uh, bi polizieren zat, bainan uh, uh, lusatze epi batekin, batizu sursi franceses baita. Bainan adere hori galdekin dut. Orduan, uh, amnestik hortaz ere argitaratu du prentsa agiri bat, eta eh, orai eh, bea dago, eh, segida zoin izanen den, bikasuetan amnistik diona da justizia egizko, egiazkoaren beha dela, familiak bezala, eta impunitaterik ez zenta osaian salatzen du impunitate hori eh, polizia, polizia eh, nola erran gizaizkubideen urraketetan hola, ara, egin ditu eradiko lako urraketak. Hala. Hmm. Oie, bikasu horiek, Hala. Lehen gaia hori nuen, frantzia segida. Eta bigarrena, Egiptora eramaten gaitu, zeren e, ba, Tagrir e, plaza famatuko protesteta sorte bat e, pasada jara da? Bai, hori uste dut denek e, badakitela, eh, lehen urte buru hori, eta ir plazan hilaberri milaka e, ikusi dituzu egendeak. Erran bezala ere ikusi ginuen filma hortaz, tarril e, euh, joan den astean, eta euh, Stefano Savona egilearekin ere mintzatu, ara, eta euh, oraino pasatzen da filma uh, Atalant zinegelan, eh, askatasuraren plaza. Ara, hola da. Geo, zer dio eh, Amnistia Internacional, ahi eranen dut, orai, segidan zen eta eh, laburago baita. Eh, zer dio beraz, ba, asko dokumento behinan simpleki erraiteko bigauza eta txiko ditut lehena, eh, Amnistik dio armadaren eh, goiko konseiluak, dako konsei superior de forces armées, erako eh, tanta hui da horren buruzagia. E, eh, giza eskubiden urraketa asko egin dituela, delako kontseilu horrek, eta urte batez, eh, tortura, eh, opinione presoak milaka, hilzeak ere, eh, manifestalietan, Gero, hausitegi militarek, hausitegi militarek, eh, judiatu dituzte, hamabi bila pertsona, eh, ari garria da, urte batez, hori, eh, amestik emeiten dituen, eh, xeetasunak. Emazteak gaizki tratatuak, diristinoak kopt eh, delakoak diskriminatuak, horiek denak, eta eh, beste, mm, mm, mm, bat, kasu, bat zuenan, horiek dira garantitzuenak. Hori lehen eh, gauza beraz, giza eskuinen urraketak. Kasik eh, mubarraken eh, denbora mesela dio amnestik, hein, dela urte hau. Gero, bigarren, bigarren gauza, esperantza amnestik haik idatzi du manifeste testo bat, manifest por changement deitua eta testo hori giza eskubideetaz da, zentamistik, uh, dakizuen bezala, ez du euh, alde politikorik hartzen euh, bakarik bakarrik giza eskubideen errespetatzea galde egiten. Beraz, euh, manifesto hori da giza eskubideetaz eta uh, amarpondotan. Eta amabost alderdi politikoi igorri dori hori erriptan. Alderdi gehienek, erantzuna eh, eta onartu dituzte galdera batzu, giza eskubideen errespetatzeko, baina hiru baztertuz eta oso garantizua dira, hiru baztertua dira diskriminaketari uko egitea, emaztei eskubide berak segurtatzea, hori ere dute onartzen, eta ediotze zigorari uko egitea. Edo da, hiru uh, uh, ez dituztela onartzen. Bihar amnistik um, eh, kaleratuko du uh, eh, irantzun horiek eta zoin, uh, zoin alderdik uh, zer eranduen. Mhm. Hoi esek beraziren e, aktualidadeko kontuak eta horretaz gain aipatzen genuen bairu pertsonen aldeko deiak e, zabaldu dituzula gaurkoan ere bai. Bai, eh, hain izabidan laburki eman enditu zen, eta eh, gure hilabeteko urtarileko hiru deiak dira, eta eh, hilabete guziz baditugu hola, eh, urtean zehar eh, kasuak, eh, pertsona bat, eh, ara, askatzen alda, eh, guri esker, edo tortura gelditzen, edo holako, egiazki. Egezkinen, gutuna bat igoriz Bon, hilu, uh, eh, hilu egialdeetan hartuko ditut, eta kasua presentatzeko orde, edo orkestuko korde eh, gutuna zonbait esaldi bet bederen emanen ditut. Eh? Mhm. Lehen kasua Turkian, beraz, uh, emendik urbil. Halil Zavda, deitua da, gizongaztea, Turkiara. Um, kurdiak aldean bizi da. Eta batizalea, zenta irakortu ditu, eh, Martin Luther King eta Gandhi eta horien obrak eta bakizale bilakatu da eta gizesko biden defensorea. Eta noiz nahi preso meitena dute Turkian, zeren publiko kimintzatzen baita zerbitzu militararen eh, kontra eta obrektorean eh, sustengatzeko. Hori, Turkiako legeak debekatzen du. Iru emezortzi artikuluak. Eta zara, uh, dugun gutuna, parte bat, edelen. Recep Erdogani. Jaun lehen ministroa. Alil Zafda, kontientzia obrektorea, preso izaiteko irriskoan da. Galdekiten dizut, Alil Zafdak, segiditzen bere mintzaldi publikoak, publikoak trabari gabe. Bai eta ere legea aldatzea zerbitzu zibila gauzatzeko. Ara gero, eh, gero, bada, biztan da, eh, beste zaldi bat, baina hori da, eh, mamia. Bigarrena? Haipatzen dugu bigarrena, beraz? Bai, bai. Eta ikan. Kristi eh, emaztea, orai ogoita amairu urte ditu, e amasei urte zituen, Hini, mila bederatzi unta laurgoita amalauan betikotz preso eman dutelarik, beraz amasei urtetan. Hori, e, abenduan e, maratoineko kasu bat zen, eta halil zafda ere Turkiara aipatu dutena. Beraz segituko ditugu urtean zea. Orai, Luizianako gobernadoreari, Bobi Jindal, teitua dena. Jaun gobernadorea, Kristi Serrami, kondenatua izan da, amasi urtetan, betikotz presondegirat. Berak dionaz, ez zen obendun, ez du neoril. Galdekiten dizut, barkamena Kristi Serrami denzat, eta galdekiten dizut ere, legea aldatzea, hau jo bendunen judiatzeko, nazioarteko legea errespetatuz. Zeren eta, estado batuek, Somalia bezera ez dute errespetatzen nazioarteko legea haurer uh, eh, buruz. Hmm. Iru garrina, laster beraz, eh? Ara, txinan, liu xiaobo, badakizu edenek, eh? idazlea Nobel eh, bake xaria ukanduena 2000 amarrean, beraz, um, da, amika urte entzat preso, binen bakarrik bere opinionen gatik, zonbait euh, artikulu idatzidik eta chart 08 deitu uh, testo bat uh, um, euh, askatuz eta giza eskubideen alde, demokraziaren alde. Eta gutuna, Wen Jabao, Txinako lehen ministroari, Gaun lehen ministroa, Liu Xiaobo, idazle famatua, eta bibilata amarrian bakizko nobela zerristatua preso dago amika urteren zat. Estaduaren kontra jazartu dela omen. Hori dute beti eh, zinan aipatzen. Estaduaren kontra jazartu. Hauziak bi ordu iran ditu. Kondenatua izan da, zei artikulu eta teksto bat, chart 08 deitua, idatzidik. Liu Xiaobo eta liuxia Xia, ere mm, laguna, emaztea, opinione presoak dira. Galde egiten dizut, liusia hobo lastera eskatzea, bere laguna liusia ez zaintzea bere etxean. Espresio eskubidea ere bientzat. Hala, una, eh, ilu kasu eta eh, bi eh, aintzinetik aipatu dituztenak, haien irina edo eta ekintza batzu giza eskubideen alde. Bon, denen sustengoa behar dugu, eh, entzuleena ere. Eta informazio guztia, seguro ba, Amnisti Internazionalaren web horrian egongo dela eskuragarri, ez da? Bai, bai, bai eh, dei horiek eh, hankauzitu dituzue eta badira zuzen bideak e, eh, zenta ditugu egiazki, e, realitatea hmm. da gutuna horiek. Nire, um, uh, mail uh, bidea behar bada, eh? jeblezio dena loturik, eta arrobaz sfr.fr Oso ongi, Germen, ba, mi esker beste behin gurekin egon izanagatik eta laizter arte. Min esker uh, zui, antzeta irratiari eta entzulei ere.